Aquesta és la... Aquesta és la Fàtima Espinosa Novoa. La Fàtima està estupenda, és clar. Sempre pren tres lactis al dia. Eso! Ah! <laughs> Però està caliente! Mírala, ja tornes aquí. Fàtima, tens alguna cosa a dir? Esto me trae recuerdos de otras cosas. No deixis de prendre tres lactis al dia. És un missatge de la Fundació Espanyola de la Nutrició. That was quite delicious.